Giardeno edeno en la eterna glazio. Experimenta cresco dometo en la Antarcto simulas la condicioin sur luna au marsa stazio. La ricolto de la unua sezono estis tiel successa che la proiecto estas daurigata. Nenie sur la tero oni estas pli proxima alla cosmo ol en Antarcto dum vintro. Clarigas germana esploristino la starigeion de la alt-technologia crescodomo Edeno Isoso. Oni ne simple povas pasi antau la pordon sen dica protecta zur tutto, oni dum plurai monatoi estas enslosita cun la skipo en malvasta spazio cae for de la extera mondo. Ne mal proxime de la Germana Antarcta Esplor Stazio Neumaia 3, la Viena Cosma Architectino disvolvas cune cun sciencistoi el plei diversai disciplinoi cresco domon, provisu estontain cosmain missioin per fresciai legomoi. Ne temis pritio covri la tutan besonon prinutrajoi, ni volis nur privastigi la spectron per fresha legomo. Char nutrajo, cio estas fresha, cae bon gusta, estas bona, ne nur por la corpa sano, set ancau por la psica bon stato de la skipo, diras la esploristino. La bilanzo de la unua sezono fiere presentigas jene. De februaro gis novembro estis productitai en tutte ducentestec hoc kilogramoi da legomoi, cae herboi. Tio estis la resulto de quar jara EU proiecto, ciu finigis fine de aprilo. Sed char gi estis tiam successa, la Germana Cosma Societo Doloro decidis pludaurigi la proiecton je du jaroi. Tio ne estas mem comprenebla, ce tia proiecto cae tio gioigas precipe la skipon de la antarcta stazio. La cosma giardeno consistas el du conteneroi. Unu estas por plantoi, cae unu por la concernai homoi. Ili estas necessai, char la bredado de legomoi funccias altgrade automatizite, sub observado cae rigore controlatai condicioi. La plantoi ne besonas teron, ili estas ciam postec dec minutoi prisprutsatai en fermita circulo per solvajo de nutrajoi. Specialai loedo lampoi de sveda firmao simulas la bioritmon inclusive de matena cae vespera crepuscoi, regas constantai sestec procentoi da aer humidezzo cae temperaturo inter dudec cae dudec tu grado i Celsius. La tuta sistemo pesonas nur mal multe da spazio. Temas pretio montri che tia sistemo estos applicabla por estontai missioi alla Luno au alla planedo Marso. La resultoi de tiu laboro estas gravai, ne nur por cosmai missioi ancau la verticala bredado de legomoi en urboi, la tiel nomata verticala farmado, ce cio estas same applicatai fermitai circuloi, profitos de la ecconoi de la esplor proiecto.